Po, ka edhe një ditë botërore të radios, një ditë mm -hmm. botërore të Për çdo gjë gjërave të ndryshme po. Kam thënë unë që ditët duhet ndarë edhe në më shumë se sa një gjë, se ka më shumë gjëra se sa ka ditë në një vit. Pikërisht. Po. S'ka vetëm 365 gjëra në botë. Apo jo. Do të ketë edhe Një gjë tjetër, dita botërore e metalurgjisë, dita botërore e grasos, mhm. dita botërore e e po. dados, dita botërore e gjelave të egër. Sot është dita botërore e kruajtjes. Mhm. Po mund ta bëj një gjë. Mund të ketë ajo është një. Siç po ju tregoja atje me batanien e rëndë. Mhm. Mhm. Kështu mirëmëngjesi që të gjithëve, miq të dashur ne do të kalojmë së bashku tre orë këtu në klubin e mëngjesit. Për të folur për gjëra nga më të ndryshmet, ca nga lajmet e ditës, ca nga kuriozitetet që na kanë bërë përshtypje. E gjërat që kemi gërmuar bashkë me këto muzikë e mirë, disa lojra, mundësi për të fituar dhurata gjithashtu. Kjo është e padiskutueshme. E bëjmë gjithmonë në klubin e mëngjesit. Edhe bileta për në kinemanë Cineplex, siç mund të mishërohen ose konkretizohen këto dhurata ndonjëherë. Mhm. Mm Pashë që Pjetër Lepurushi ka ardhur mm -hmm. Peter Rabbit në origjinal Po Pjetër Lepurushi është gjithashtu Pacific Rim Uprising Vazhdon kjo me Pacific Rim Këto kanë qenë këto Janë këto filmat uh, sci-fi Me me mm. kështu është. Tip sci-fi, tip uh, aksioni. Dhe pastaj mm. The Strangers, që duket si një film uh, krejtësisht horror. Nga titulli. Sepse po, nëntitulli ai Pret si Get Out. Ai Get Out është i bukur. Si fata. Kjo është uh, The Strangers, dy pika, Prey at Night. Ah, kështu që. Që është shkruar jo me A, por me E, që do të thotë nuk është lutu natën, por pre në natë. Mhm. Mm pra kur je preja e po, dikujt. Pre, pre. Po, mm. pre. Prej. Kështu që duket që është një horror i mirë. Sepse anglishtja ka nga shqipja fjalën prej, po. Po po. Kështu që po, Na e kam. Duket si film po, nëse je pre në natë mm. dhe ka edhe të huajt ose the strangers, domethënë. Mhm. Mm Super. Shumë mirë, kështu që do të shikojmë këto filma në Cineplex. Olta do të tregojë nëse do të bjerë shi apo jo, sepse ka motin për gjithë Ballkanin sot. Pati një rreze mm. dielli pak më parë. Duhet të shpejtë. Kemi diçka blen. Dje ka gabuar vetëm me gjysmë ore. Kush? Olta. Jo, more. Nuk quhet gabim ai. Unë mora çadrën, njerëzit më shihnin shtrëmb. Ke pasur orën gabim zotri? Jo, jo, 7 e gjys. 7 tha Olta, 7 e gjys, gabohet gjysmë ore. Jo, mund ta kesh pas ti gjys ore para. Mund të ketë qenë ora 7 fikse në të kotë, është duk ty si 7 e gjys. E më ka pa gabim. Ke thënë ti gabon Olta ndërkohë gabimi ka qenë pikërisht te ty. Akrepat e sekondave. Është vërtet. Te gjysmë ore. Se fiks. Ra shiu kur the ti Olta, po. Mu më rren koka e pa më nxorri 7:30 mm -hmm. thoshte, tresh s'ka. Se e kam elektronik. Okej. okay. Mirë bra. E kam parë keq, e kam parë. Treshi mund të ketë qenë zero Lori. Ne bën vaki. Ti prapë s'e ke parë. Bën vaki, nga shiu më ashtu. Heshtje, nuk e di. Ne po vazhdojmë në momentin që bëhet interesant dhe pse kompleksohen këta. Ai që se kupton ti prandaj. Duhet të Jo, unë po kuptoj shumë mirë. Po, okay, dakord, mirë. Hajde, s'po po ngacmoj më. Ngacmoje më tani. Jo, nuk e ngacmoj. S'ju ngacmoj fare, nuk ka nevojë. Të ngacmuar jini. Kshu, e fillojmë? Zotrinjt atëherë, se s'ka mundësi. Të jetë jo. nga nga stafi. Zotrinjt e vegjël. Kështu që ishte ky shalli aty, ë uh, cilin ne lëm ndonjëherë rroba këtu për vite me radhë dhe i marrim pas Olta, kur na vjen nga pas. Pas para sa ditësh më tha, një ishte një kështu me me kapuç që kisha lënë pambuku dhe një xhaket që ishin prej sa kohësh atje. Mm -hmm. Se më duhet ndonjëherë dhe pastaj e lë këtu. Dhe shallin tha, merr këtë shallin se e ke shumë të bukur. Shoh shallin e Altinit, po më ti mua tash. Ky shall Po ta shikosh është Altin sepse është me viza. Altini i bluzat me viza. Ah, do ta pranojmë që i ka shumë qejf. Tash un ky është shalli i Altinit dhe un kisha imazhin e qartë që Altini e kam parë, sikur e kam parë Altinin me atë shall. Mm -hmm. Që është e gjitha krijim i fantazisë time me sa duket. Po. Sepse Altini sapo më thotë imi ai shall, jo më zotri. Edhe nuk është as i imi as i atij. Okej. Le të hidhemi tek atë çift. Kush do e marrë? Kush do e marrë atë shall po? po. Kam përshtypjen se është çik vonë tani që e hapëm shumë si një... Do të duhet... Duhet ta kishim kapur. Janë ca njerëz që e kapin, po s'jam nga ata unë. Që thonë, po, po, po, po, po, imi është ai, direkt aty. Ah. Që nga, a se kështu thot. Edhe në fund fare thot pastaj, po, po, po, po, ngatrrova, o, o, ky po, që po. nga. O, jo, ky s'është imi. Kjo se i del, e kemë rësish. Mendova se kishe para të tjetrin. Aspi. Ë. Nëse. Okej. Okay. Jeri, je gati? Gati. Atëherë është frymëzimi. E gjitha kjo më është dashur se s'; ishte Jeri gati. Është Jeri tani me frymëzimin e tij. Jeri ka frymëzime për një vit kam përshtypjen gati. Është vërtet. Dhe mbas kësaj po. është Olta me motin. Atëherë duke qenë se sot është dita botërore e poezisë, unë e kam zgjedh edhe thënien e ditës pikërisht për këtë ditë nga Federico Garcia Lorca dhe shprehja është kjo. Poezia nuk kërkon ndjekës, kërkon të dashur. Uh, edhe kjo të dashur, po ku t'ia gjejmë të dashurin sot tani? Njerëzit që e duan poezinë Olta. Është vërtet. Dhe besoj që ka. Poezia nuk kërkon ndjekës, kërkon të dashur. Mhm. Mm Dashnor do. Ata që ta duan, poezinë. Pasion, pasionant. Yes sir. Kjo është e vërtetë edhe për uh, Muçnanun. Po. Për momentin më shumë. Jo, do të them ndjekës në Facebook, domethënë për emisionin për siç është praktikisht normal me magji, nuk kërkon të dashur, kërkon ndjekës apo jo. Fal, nuk kërkon ah. Apo shem. Oh, jo. Sa na sjell ajo, po e vërtetë. Okej. Sepse sot ça të kesh, të kesh të dashur apo të kesh ndjekës? Se followersat, mm -hmm. followersat janë para. I tha ajo, Oli mbi. Facebooku është matematikë. Aty di unë se çfarë? Meqenëse faleminderit tjerë, është shprehje shumë e mirë. Poezia dhe në ditën ndërkombëtare të poezisë, ditën botërore të poezisë, shkon. Super. Thuaj edhe një. Poezia nuk kërkon ndjekës, kërkon të dashur. Shumë faleminderit. Të lutem. Ndërkohë Olta me motin 10 grad në këto momente, 18 do jetë maksimalja për sot, 90% janë shanset për shi. Mm. Shiu pritet të, të nisë rreth orës 15 ose me orën e Lorit 15:30. 15 deri në 15:30 pra, po, po. fillimi. Po mbarimi, a ka mbarim? Jo, madje edhe nesër e kemi ditën me shi. Okej. Okay. Po, po pasnesër del gjë aty? Shi akoma. Prapë. Shi akoma po. Mm, s'po pyes më pas. Mos kërko mall. Ka një po shikoj pak më parë ë edhe këtë, nuk e di cila ishte, nuk e di, s'ishte BBC-ja. Mm. Kjo World Service, po. Mbi Ballkan, domethënë gjitha kjo zona jonë, e, e gjithë rajonit Mesdheut është lëmsh me ca mm. vetëm shi duket. Presion i ulët atmosferik, shira, vranësira, po shikoja thoshte në Kroaci sot përgjatë bregut. Mhm. Mm do mund të ketë erë shumë të fortë. Në fakt edhe që do të fryjë edhe kur ka pancur, po, po kështu që gjatë mëngjesit. Nëse kishte një paralajmërim për Kroacinë, më merr mendja që edhe këtej nga ne mund të të paktën lehtë ndihet ajo, e ke parasysh. Po jo mo edhe këtej, po me intensitet më të ulët. Hm? Do fryjë më pak. Po me intensitet, siç e thësi, thua ashtu sa profesioniste që është. A jap motin? Po patjetër. Kështu që. Se mos vetëm motin. Rrymat e ajrit. Gjithë zanoret jep, ha? Rrymat e ajrit, mm -hmm. intensiteti i erës, i shiut, etj. Okej. Okay. Me vërtetësinë të pakta dhe këllime. Këllime. Faleminderit. Në bregdet dhe në zonat malore. Po, në zonat e ulta? po në zonat e ulta, ç'do ngjasë. Po edhe aty në fakt do ketë ca ca reshje. Okej, okay, shumë mirë. Faleminderit. Nuk ka nevojë që të hyjmë në mal për reshje, mund të ketë ca reshje edhe në zonat e ulta, siç na thotë Olta. Things we lost in the fire është kjo këngë nga Bastille që dëgjojmë tani në klubin e mëngjesit mbas kësaj. Do të vijmë edhe me pyetjen e parë nga aktualiteti për ditën e sotme. Jeni me Blendin, me Jerin, me Mëngjes, me Altinin, Mëngjesi, me Oltën, me Mëngjesi. Dhe Lori, dhe Lori. Lori. See you again. All that we have my heart. Mirë mëngjes që të gjithë e mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Miq të dashur, ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike Ora është tani 7 e 18 e mëngjesit Se ne po bëjmë shaka me shiun e tjera, e tjera, e tjera, por uh, janë njerëz që kanë uh, shumë çka në ujë. Jo vetëm në zonën e Durrësit këtu, siç e përmendëm dje, që është bërë, uh, si mos më keq, por në Shkodër janë një numër uh, fshatrash. Gjithashtu. Që zoti Prençi tha se do duhej që të shpallej gjendja e jashtëzakonshme për Pra se koj, nuk e di se ti ironizon, qesh edhe me Blendi Fevziun edhe mm -hmm. këto mhm. gjërat e tjera, por më kapi veshi në një vend që po dëgjoja se është ndërtuar një rrugë e re atje, e projektuar uh mhm. -huh. në zonën e Nën Shkodrës. Tam. E projektuar pa parë fare hartën e përmbytjeve të jo, vitit. Seriozisht. E ke parasysh në 2010-ën që ndodhën përmbytjet e para mm -hmm. të mhm. fuqishme atje në kohën e Berishës e tjera. Ëh, uh, pra sikur sikur të mos ketë ndodhur asnjëherë përmbytje asnjëherë, domethënë që rruga është bërë aty ku do të dihet mm. se do mbulohet, po do mbulohet mm -hmm. me ujë. Që do të thotë se pastaj shkakton izolim të atyre banorëve që e përdorin atë rrugë. Po ku ta bënë? Ajo që ti bën është që ose e ngre, bën nëse aty ka nevojë, domethënë e bën rrugën një herë, nuk e bën 100 herë ose nuk e bën që. Ura, jo rrugë. Po, edhe ura le, po t'i bësh. Po ka një zgjidhje gjithmonë. Po. Siç e bëjnë në shtetet Po, E merr dhe studion si zonë. Duhet ta studiosh po. mirë dhe të gjesh alternativën më të mirë. Sepse i bie pastaj që për 7, 8, 9, 10 ditë në vit të mungon rruga. Mm. Është sikur s'ke rrugë fare pastaj. Plus që do do ketë shkatërrim të asaj rruge. Po do ketë shkatërrim. Normal. Të bësh më. Nëse do të bënim një serial televiziv ose një roman, kështu do ia mm. vinim titullin. do ketë shkatërrim. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. Ora është tani 7 e 21 minuta. Ju na ktheni përgjigje për atë që ju pyetëm. Sa fshatra thotë uh, Shemsi Prençi se janë nën ujë? Sot në mëngjes, mbrëmë në darkë, dje në mëngjes, parmbrëmë në darkë. Ndërkohë që koha kalon, Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Ishte Beth Hart, miq të dashur bashkë me Joe Bonamassa Që këndonin uh, këtë këngë së bashku Give it everything you got, quhet Jepi me të gjithë forcat Olta ka fituesin e një pyetjeje të shkurtër të vogël që bëmë në klubin e mëngjesit I bie Olta 15 fshatra është 15 fshatra fituese 077 i mbaron numri fiton dy bileta për në Cineplex. Kemi 15 fshatra nën ujë, është njëri nga citimet që është përdorur në mediat online për uh, zotin Premçi uh, lidhur me këtë, kështu që 15 fshatra ishte përgjigja e saktë. Faleminderit shumë. Po doja që të bënim edhe një pyetje tjetër të vogël. Mm -hmm. Edhe kjo është interesante. Po. Ëm ehm, uh, në qeverinë e Maqedonisë ka patur një dorëheqje, është dorëhequr Zoti Bilen Saliu, i cili është një zotëri shqiptar i Maqedonisë dhe ministër, nuk po them i cilës degë. Okej. Okay. Ose cilës ministri, sepse kjo është pyetja për ju, ma dërgoni tani në 069 20 70 222 dhe i pari për ju është ka përfituar një dhuratë në klubin e mëngjesit, por Bilen Saliu ka dhënë dorëheqjen nga posti i tij ministror mm -hmm. për mhm. shkak se prokuroria maqedonase ka rikualifikuar një ngjarje dhe padinë që është ngritur kundër uh, kundër një shtetasi të quajtur Boban Iliç, i cili Pak vite më parë, mbas një sherri me familjarët e këtij fëmijës, Almir Aliut, e goditi pasaj me makinë duke e lënë atë të vdekur. Uh, ishte një konflikt mm. me ngjyrë etnike, ishte zënë me këtë familjen shqiptare dhe ajo çfarë është parë edhe në pamjet që është dukur mjaft qartë mm -hmm. në videot që ekzistojnë është që ky në zemrimin e sherrit e nxjerr duke përplasur me makinë një katër vjeçar, një fëmijë katër vjeçar. Mm. Të asaj familje dhe ishte një krim boll i rënd, por prokuroria në Maqedoni e ka rikualifikuar këtë si një aksident me pasojë vdekjen, jo si një vrasje me dashje, që ka qenë akuza e parë që është ngritur mhm. ndaj uh, Boban Iliçit. Ë uh, dhe ai qartazi e merr makinën e përdor si një armë për të vrarë një katër vjeçar. Mhm. Mm Skandal. Dhe tani del se është dhe zotria që unë ju pyes se ç'post mban në qeverinë e Maqedon e Maqedonisë Bilen Saliu pra. Mhm. Mm ka dhënë dorëheqjen vetëm për të tërhequr vëmendjen te ky fakt që zbutja e krimit të Boban Iliçit nuk duhet të kalojë e pa vënë re. Kështu që ky thotë unë po hiqem Po heq dorë nga posti im, shikoni se çfarë po ndodh këtu. Dhe ikën i nderuar në këtë aspekt. Kjo është pra pyetja për ju 069 20 70 222. Këto janë çfarë po ndodhin. Tani është ora 7:29 minuta, ne do të kemi një ndërprerje shumë të shkurtër publicitare, në anën tjetër të cilës ka muzikë, ka edhe një anagram që po e bëjmë gati këtu në klubin e mëngjesit. Burra dhe gra, pleqe plaka, çuna e goca. Mirë se keni ardhur tek zona anagrama sot në klubin e mëngjesit. Ju urojmë një të mërkurë fantastike nga zemra. Rrugë të mbarë juve që jeni ende udhëve dhe ju që keni mbërritur punë të mbarë e t'ju eci mrekullisht sot. Sidomos ju që jeni mjek. T'ju eci puna mbarë. Nëpër kirurgjira, nëpër gjëra, nëpër të gjitha ça janë. Gati, Olta? Po, po, gati, gati. Ke parë ndonjërën që të jetë hot? Hot? Hot si keri? Hot si jeri. Jo si keri e kemi sot. 069 20 70 222 Hot si keri është anagrama për uh, ditën e sotme. Keri e keni parasysh, do të thonë se ç'është kjo? Është tash janë këto emrat Modern. Po. Hej Keri. Hot si Keri. Hot si Keri. Pra ti është e nxehtë si ajo. H O T S I K E R I. Okej. Hot si Keri. 0-6-9-20-70-222 Dërgoni mesazhet tuaja Nuk e di sa kam arritur uh, jeri Po jam munduar ta bëj pak shumë si fashion mm, Po për po e shumë Mirë, jo keq. me anagrama e me kështu gjëra është domethënë, se më ka dalë me o ajo, nuk dallohet atje, ja? po është ngaqë është me shkrim dore, është okay. anagrama. Anagrama. Anagrama. anagrama. okay. Hot si keri. Hot si keri. Mhm. Mm 0692070222 për çfarë luajmë Olta? Një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Ja ku e dëgjuat miq të dashur është një kontroll i plotë mjekësor nga Spitali Amerikan për atë që do vi i pari në këtë numër nuk kushton asgjë ky mesazh. më tepër se sa mesazhet e tjera që dërgoni, mm -hmm. po mhm. është njësoj si ai që i çon mamit në mëngjes. Apo të dashurës. Po ky mund të të bëjë edhe me një dhuratë pastaj, kështu që ka më shumë vlerë se sa dashuria sigurisht. Normal. Jo flas vlerë monetare më shumë, se dashuria është e shkëlqyer, fantastike, por nuk ka ndonjë vlerë monetare. thua ti. E them unë, them unë vërtet, them unë. Po shikoja një shkrim shumë interesant meqë jemi tek gjërat që na bëjnë përshtypje. Mhm. Mm I cili në fakt nuk është shkrim i ri, por por nuk e bën më pak interesant. Në Çernobil, në Ukrainë. Tam. Aty ku në vitet 80, nuk jam i sigurt për ekzaktësisht kur ishte, por uh, ndodhi aksidenti i Shpërthim. Mhm. Po. Në në këtë plantacionin nuklear atje ndodhi aksidenti. A mund ta gjejmë çik Jeri se çfarë viti ishte ekzaktësisht. Le një sekond. Pyetja është a kisha lindur apo jo. Por eh, Më Por, duket se eh, ishe një vjeç. po, mund të kem qenë po. Ka ka Po, po. domethënë është c- cili vit ka qenë? 86. 86. Fiks kur kam lindur. 86-ën, po. Kështu që i bie kisha lindur. Unë kam po. qenë 2 vjeç. Mbaj mend, Lori. Por por çfarë ngjau atje që e dinë shumë njerëz është që mbas këtij shpërthimi, i cili çoi pastaj një valë bashkë me erën e radioaktivitetit nëpër Europë, njerëzit u larguan dhe Çernobil dhe rrethinat mbetën të shkreta mm -hmm. për vite dhe vite me radhë. Për shkak se radioaktiviteti në këtë vend ishte shumë i lartë dhe do ishte fatale. Fatale për njerëzit, dhe çmenduri që të qëndroje atje. Por ajo që ka ndodhur mbas gjithë këtyre viteve është diçka interesante. Doja që ta shoqërojmë edhe me ca figura nga ky artikull që po, është nga ë uh, Telegrafi i Mbretërisë së Bashkuar. Tregon se si. Mhm. Mm po të shkosh sot në Çernobil, siç kanë shkuar shkencëtarë që studiojnë atje. Vazhdimisht, po. Kafshët, shpendët dhe bimësia në atë vend kanë marrë një gjallëri të jashtëzakonshme. Edhe pse mendohet si një shkretëtirë radioaktive, në fakt po të shkosh në Çernobil ka shumë gjëra. E hapim pak Lori? Ka për të sajë. Ja ku kemi një kalë, për shembull në Çernobil, një kalë afër Çernobilit. Duket si gomar. Po, dhe ka edhe një mëz atje që është i shtrirë. Po prit se kjo s'është asgjë. Në një farë mënyre provon diçka, Altin, që Ai që shkatërron më shumë ambientin është njeriu. E padiskutuar. Është larguar njeriu dhe ja ku e ke një mus bashkë me dy drerë të vegjël. Ua. Një mus që s'ishte parë në ato anë prej dekadash ndoshta, vetëm në Kanada mund ta gjeje këtë. Po s'ka vetëm kaq. Ja ku e ke ujkun. Oh, sa bukur. Po, ujku është prezent tani. Është rikthyer atje. Ke pastaj rrëqebullin. Linksin, i njohur ndryshe. Edhe rrëqebulli ka ardhur prapë në Çernobil. Pas ka dhe njerëz, kalim shpejt. Drerë të gjithfarë uh, soi këta ishin ata shkencëtarët që janë duke i fotografuar këto kafshët atje. Pra, pak a shumë kjo është ideja, po dua të them që ka shumë kafshë të egra pra në atë zonën atje, për cilën njerëzit nuk është se mendojnë shumë shpesh, po për shkak se u larguan dhe e lanë ashtu, aksidentalisht kanë formuar njërin nga rezervatet natyrore më të mëdha në të gjithë kontinentin europian. Sepse është zonë shumë e gjerë atje, njerëzit nuk ua mban që të shkojnë, nuk duan që të shkojnë dhe kafshët edhe është bimësia ë uh, zogjtë, po, të cilët nuk ishin pjesë e fotove që kisha unë këtu. Dhe dhe kafshët e egra pastaj po. Plot. Jeta gëlon. Tani dolën këto fotot? Do të thotë që aty mund të jetohet. Toksiku është njeriu. Po. Po të shkojë njeriu atje, Po, njerëz. Ngordh ujku, ngordh dhelpra, ngordh zogu, ngordhin të gjitha këto. Musi po. E padiskutuar. Hot si Kerry është anagrama për ditën e sotme. 7:41 minuta në këto momente, miq ne shkojmë tek muzika, kthehemi mbas pak Se Bilen është pak e vështirë. Bilen Sali, miq të dashur, ky pra zotria këtu, ish ministri i drejtësisë. Mm, bravo i qoftë që ka dhënë dorëheqje për të tërhequr vëmendje tek një ngjarje që është me rëndësi, është jeta e humbur e një fëmije padrejtësisht atje dhe Bilen Sali, pra, ish ministri i drejtësisë në qeverinë e Maqedonisë dha dorëheqjen për të tërhequr mm. vëmendjen te fakti se prokuroria në Maqedoni e ka zbutur akuzën ndaj uh, vrasësit uh, të dyshuar mm -hmm. të fëmijës 4 vjeçar nga vrasje me dashje në aksident me pasojë vdekjen, që është një tjetër mhm. s'është absolutisht e njëjta e njëjta gjë. Tjetër gjë është të kesh një aksident dhe gabimisht dhe tjetër qëllimisht. Po, dhe tjetër qëllimisht të duash të të vrasësh, të marrësh jetën e dikujt me me makinë, siç ai bëri me një fëmijë. 4 vjeçar ashtu për gjynah. Për hakmarrje. Ëm um, Viola është fituese 700. Të lumtë Viola. Mbaron numri fiton 2 bileta për Cineplex. Ndërkohë, në ditën e djeshme miq të dashur, zoti Rama ishte në Parlamentin Evropian ku mbajti një fjalim atje para europarlamentarëve dhe njerëzve të tjerë të interesuar. Mm -hmm. Dhe është me rëndësi sepse jemi në prag të një uh, vendimi që do të marri Do të marrin vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe pastaj uh, Këshilli i Evropës. Këshilli i Evropës e thënë ndryshe është qeveria e Bashkimit Evropian. Mhm. Mm Kështu quhet Këshilli dhe presidenti i Këshillit në një farë mënyre kryeministri i Evropës është uh, Junckeri. Frederika Mogherini është uh, si të thuash ministrja e jashtme e këtij bashkimi. Mhm. Mm Edhe ajo ka folur dje. Dhe ka thënë se objektivi i saj personal dhe profesional sigurisht është që në 2 apo 3 muajt në vazhdim Shqipërisë t'i hapen negociatat dhe t'i hapen të tilla. Si? Si? Jo për t'u anëtarësuar sigurisht, por për të filluar këto negociata dhe është e rëndësishme për vendin tonë që t'i fillojë këto negociata. Sepse jo vetëm që hapen e sjellin fonde të tjera që do të përmirësojnë Nuk e di tashi të them ndjeshëm se këto janë fjalë të mëdha, ndjeshëm apo jo, por do të përmirësojnë në një farë grade jetën dhe institucionet e vendit. Gjërat për të cilat ne kemi nevojë. Ne duam siguri ushqimore për shembull. Ne duam që ë uh, të mos ta hamë mishin të kalbur apo të sjellë nga kush e di se ku, po të dimë që konsumojmë diçka si në Bashkimin Evropian të kontrolluar. Që mos fshihen këto mm. datat e skadencave. Po, patjetër. Patjetër. Ne duam për shembull që si në Bashkimin Evropian mos i hedhim shiringat mbetje spitalore në lum, në përrua, në plazh. Uh, po. Mm. Ne duam që si në Bashkimin Evropian të kemi paga më të larta për ata që janë buxhetor apo ata që punojnë privat në mënyrë që sigurimi i jetesës të jetë më i mirë. Si në Bashkimin Evropian duam siguri në rrugë. Ëh. Uh -huh. Duam më shumë akses në internet, duam më shumë biznes, klim biznes, se këtu është akoma një klim biznesi e vështirë. Se nëse futesh në biznesin e gabuar, vjen dikush e të tërheq nga veshi, çfarë do ti, pse merresh me këto punë ti? A di ti që e kam unë këtë? Ndodh kështu Se e kam monopol unë këtë Edhe pastaj ai biznesmeni Shtat Se s'kam marrë për këtë punë thot. Normal Kam marrë për të shit Po, po iki po shes diku tjetër uh, Kështu që ka shumë gjëra që duham t'i t'i kemi si ajo E quajtura BE Por që të shkojmë deri aty Duhet është gjithë ky procesi i negociatave që do të zgjasë ca kohë. Edhe është procesi i cili bën që vendi t'i përafroj kushtet e gjërat derisa ditën që do të vij ajo hyrja zyrtare, gjërat të jenë në një standard. Do të thotë që ditën që hapen ose ditën që ka ndodhur anëtarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, një prodhues gjalpi në Gjirokastër, për shembull, mund ta shesë atë gjalp në Dresden apo në Berlin apo kudo në Gjermani ama duhet që të ketë të njëjtat standarde prodhimi si ai në Gjermani. Dhe këto duhet t'i ketë arritur deri atë mëngjes kur të jetë zyrtarisht Shqipëria në BE. Po pra kjo rruga deri aty është rruga që e përmirëson që sjell, sepse ai do ta bëj për Gjermanin sepse duhet ta bëj, është i detyruar nga ligji. Po sigurisht nga kjo do të përfitojnë të gjithë Blerësit e tjerë që janë shqiptarët. Kështu që duam ca gjëra. S'i duam këto sipas Mogherinit negociatat. Të hapen kështu apo ashtu. Okej, okay, mm -hmm. Jeri. Dakord. Kthehemi pas pak. 7.53 Mirëmëngjes Eldi Mirëmëngjes Eldi Mirëmëngjes Eldi Pa na trego pak si është uh, situata në trafik S'ka problem Blendi unë do ta filloj aktualisht me lëvizje ku kam ngecur Jam në bulevardin Bajram Curri pranë urës drejtorisë policisë Vij nga kryqëzimi i 21 Dhjetorit pa semafor dhe ishte bërë një trafik Blendi Sepse kur nuk funksionon semafori në kryqëzime të tilla si 21 Dhjetori mm. kanë fluks të trafikut, siç është rruga e Durrësit, fundi i autostradës, të gjitha kryqëzimet deri në qendër, pothuajse edhe aty po rëndohet trafiku. Ndërkohë një pjesë tjetër me trafik është kryqëzimi i rrugës Elbasanit, shumë problematik për shkak të punimeve të oligarkëve që punojnë në krahun e djathtë, është te Gjuhët Blendi. Problemi është se është zënë një korsi ku e rrugës dhe normalisht Është dhe një korsi pranë ndërsa po bëhet një ndërtim pranë kryqëzimit të rrugës së Elbasanit. Normalisht e kanë zënë një korsi. Ah, po, po, po. Të ngadaltë thoja drejt kryqëzimit. Do bëhet ajo kulla, kulla gjigande, po? Downtown po, Tirana që quhet. Është mm -hmm. është komplet me trafik. Ndërkohë rruga Bardhyl për momentin nuk ka fluks të rënduar, fluks të lehtë deri te kryqëzimi me rrugën Çasasin, dy skajet për momentin nuk kanë probleme, Ferit Xhajko dhe bulevardi Zhan d'Ark. Unaza poshtë nuk ka probleme, vetëm një krah i Muhamet Gjolleshës Po tani, shiko. Mirë, e mbyllim me këtë. Hotsi Keri është anagrama për ditën e sotme H O T S I K E R I. H O T S I K E R I këto janë gërmat për të formuar një fjalë që ka kuptim nga fjalori i gjuhës shqipe, duhet ta dërgoni atë menjëherë. Dhe nëse ka një fitues Olta, le ta themi tani. Negociatat do të ishin pa kushte. Pa kushte. Bravo. Normal. Është Blerina fituese e dy biletave për në Cineplex 622 mbaron numri. Pra hapja e negociatave pa kushte, tha Mogherini është objektivi im për uh, muajt në vazhdim për Shqipërinë. E nëse do t'ia dalë, do të jetë mirë për të gjithë. Okej, okay, um, Yes. Muzikë. Marcus Marr. Edhe Chet Faker në këtë këngë. Kjo quhet Diçka me Between Us, The Trouble With Us, po, eh, The Trouble With Us. Telashet me ne. Mëngjes që të gjithëve nga klubi i mëngjesit edhe nga Radio Kombëtare Club FM edhe nga ekrani Klan Plus. Thank you Jeri. It's on the edge of emotion on me. Nuk ka më vend. Mm. Kuptova, i le ato që the dje. A i gjete Olta? I lash. Po ku janë? Ëh, i lash, lash ato që vodhe, lash shih se kanë një dorë. Ato që vodhe i ke lënë, ëh? e pranon të paktën. Prit se t'i jap unë. Unë thash vetë, unë i vodha. Jo, në rregull, në rregull. Edhe unë ashtu them ti e vodhe. U mor vesh se kush vodhi po ku janë. Po bëhemi gati për një lojë tani në klubin e mëngjesit miq të dashur do të jemi live në Radion Kombëtare Club FM në ekranin e Klan Plus si çdo mëngjes me ju, gjithashtu edhe në rrjetet sociale. Dhe un jam gati për të bërë. Do luajmë të gjithë. Po do luajmë të gjithë. Okej. Fjala mbrapsht do të luajnë edhe ata që janë në dëgjim në këto momente, ata që na ndjekin përmes televizionit sepse janë të mirëpritur që të zgjidhin këto enigmat e vogla të fjalës mbrapsht. Ndërkohë për ju të pasionuarit e anagramës, ju kujtoj se sot është Hotsi Keri. Hotsi Keri ende pa zbuluar. Atëherë. Mhm. Mm Kjo është fjala e parë, zonja e zotërinj, unë i Zbardh këto fjalë duke filluar nga fundi drejt fillimit. Jeri, Altini, Olta dhe Lori që të katërt mundohen që të gjejnë se cilat janë këto fjalë. Po. Fjala e parë ka tre shkronja, shkronja mm -hmm. e mhm. parë për ju është K. K. Ju mund të luani në 069 20 70 222. Me një SMS. I pari fiton. Pra ka tre shkronja mbaron me K. Ka ndonjëri prej jush ndonjë ide Po kemi po Na duhet dhe një disa fjalë Shkronja e dytë mm. Për ju është A Lak Lak Lak Tre shkronja mbaron me A Dhe K? Mhm. Lori është teknikisht i saktë. Bravo. Por Por nuk është lak. Cak. Atë po mendoj edhe. Cak thotë Olta është e pasakt. Uh... Kak. Kak. Epa, epa. Nuk është në fjalor, Altin se do të ishte me ë në fund, është femërore. Ose me atë është KK. Në fjalë është KK. Në fjalë është nevojë. Mirë, ta provoj një herë. Një kam ndoshta dhe. Po. Pak. Pak. Fjala është gjak. Ua, gjak. Gjak. Ej, si s'na shkoi mendja. Gjak. S'është uh, lak, cak. Kak apo pak? Pak kek. Ishte pak gjak. Okej. Okay. Nuk e kanë gjetur. Ja. Okej, okay, shumë mirë. Kalojmë tek fjala me katër shkronja. Shkronja e parë për ju është T. T. Katër shkronja gjithsej mbaron me T. T. Dhe mirë që ka katër se të kishte tre. Shkronja e dytë për ju nuk është U. Është A. Shkronja e dytë për ju është A. Ka katër shkronja gjithsej, e dyta për ju është A. Luan Jeri me 0 pik, Lori me 0 pik, Olta gjithashtu dhe Altini deri tani. Lufta e zerove është. Pra ka katër shkronja. Mbaron me A T. Ju mund të luani në 069 20 70 222. Mhm. Shkronja e tretë është sh. Kush i ra? Lori, Lori. Lori, fshat. Bravo Lori. Fshat është e sakt Lori. Bravo Lori, sa do të thotë. Po ta dini, kishte një dridhje kështu. A mund t'ia heqë zilën? Mund t'ia heqë zilen Lorit dikush ja. Jo. Lori, 2 pikë. Bravo Lorka. Më në fund. Okej. Okay. Është edhe Eliona fituese, 737 i mbaron numri, fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo, të lumtë. Tani jemi me 5. Kjo ka 5 shkronja, shkronja e parë për ju është L. Shkronja e dytë për ju është i. Pesë shkronja. Mbaron me il. Fitil. Fit. Oh. Il. Jo. Është e pasaktë. Pasaktë. Katil. Katil. Katil. Del prap. Është e pasaktë Olta. Jo. Çfarë? Debil. Debil. Është gjithashtu e pasaktë. E ka Jeri tani. Shkronja e tretë për ju është V. V. Vil. Vil. Po, pesë shkronja mbaron me vil. Jo, s'ka. Ishte një. Me do një servil. Ah! Jo. Shkronja. Ndërkohë që të gjithë që janë në dëgjim mund të marrin pjesë e ta fitojnë këtë lojë pra. Ka pesë shkronja, mbaron me vil. Kam s'i ide. Po shkronja e katërt për ju Jeri është i. I i vil. Oh, sa e thjeshtë. Civil. Duhet kishe rëndësirja. Po vetëm unë jam, ah, do të po, jam djegur. Saktë, okay. Dy pikë për ty Jeri. Civil është e saktë. Bravo Jeri. Civil pra, jo okay. katil debil dhe fitil. Kjo është e fundit fare. Mhm. pra kemi dy pikë për Jerin. Dy për Lorin. Dy për Lorin, 0 dhe 0 këtej, por Rrim. mund të përmbyset tani në fund. Rrim ne. Kjo është me 6 dhe është e fundit. Shkronja e parë për ju në fjalën me 6 shkronja është B. 6 shkronja mbaron me B. Shkronja e dytë për ju është O. Mikrob. Mikrob. Wow. 7 me 2 me 0 0 është uh, finalja për sot. Pra Lori fiton miq të dashur. Bravo Lorka, bravo. Ja di, je i tmerrshëm Lori. Je i tmerrshëm Lori. Kam një periudhë që me këtë. Edhe që kur u rruajt, ka mundësi që. Po që dhe mjekrën po. Shumë mirë. Okej, kjo ishte loja miq të dashur. Ju falenderojmë për vëmendjen e për pjesëmarrjen. Do të shikojmë se kush ka fituar ndër ju. Lori e fitoi këtu brenda sallës tonë. Nuk pati kohë që të shkruanin të tjerë. Ë, iku shpejt. Mirëmëngjesi gjithë, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Ora është tani 8 e 18 minuta, unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin Mirëmëngjesi të gjithëve Altinin, Oltën edhe Lorin, 21-22 Flasim pak për uh, këtë historinë e cila është duke mm. U fiksuar ndoshta në krye të lajmeve kryesore nga bota Në këto momente Edhe ka të bëjë me këtë firmën e quajtur Cambridge që folëm dhe dje në fakt. Analytica, po, mm -hmm. folëm dhe dje. Po është një temë e rëndësishme dhe ka ë uh, si thua zhvillime në këto. E i pari ndër zhvillimet është që Cambridge Analytica ka pezulluar CEO-n e vet. Atë tipin që thamë ka fytyrën për ta rrahur me shpulla, shpulla. Alexander Nix. Tam. E kanë e kanë pezulluar në nën dritën e lajmeve që janë bërë të ditura. Pra, po. Fillimisht nga gazeta The Guardian dhe The New York Times që shkruajtën për Cambridge Analytica. Më lejoni t'i kujtoj shumë shpejt se për çfarë bëhet fjalë. Është një firmë e cila ofron uh, konsulencë bazuar në të dhënat e shumta të grumbulluara nga shumë persona, ata kanë atë që ata vetë quajnë salca speciale, e cila me sa duket nuk është e gjitha e ligjshme, mm -hmm. sepse merr informacione private të njerëzve të ndryshëm dhe i përdor këto informacione për t'u ndryshuar atyre mendjen politikisht, për t'i trembur, ndoshta për t'i udhëzuar, për t'i ndikuar psikologjikisht direkt apo indirekt në vendimet politike që ata marrin. Dhe kjo firmë përdori dyshohet në mënyrë të paligjshme të dhënat personale të 50 milionë përdoruesve të Facebookut. Të marra jo direkt nga ata, por përmes miqve të tyre. Pra, të dhënat e tua personale, i nderuar dëgjues apo teleshikues, mund të jenë përdorur nga kjo kompani. Nëse do të kishe qenë në Amerikë, pa diskutim, por pse jo edhe diku tjetër, sepse asgjë nuk ndryshon mm -hmm. në botën digjitale. për të ndikuar gjërat që ti shikon, bën etj etj etj etj. Historitë që të ofrohen për të lexuar, frikërat që të fryhen për t'i dhënë më shumë flakë apo të tjera gjëra si këto. Dhe këta e kanë pezulluar. Meqë ka dalë se kompania ka bërë disa veprime që janë të jashtëligjshme, vetëm se siç thonë disa nga kritikët, Meqë tani këto artet e errëta paskan arritur online, Channel 4 e Britanisë Madhe ka dhe një regjistrim, i ka bërë një regjistrim këtij, Alexander Nixit, si të thuash pa mendje, një, një regjistrim të fshehtë, një kamera të fshehtë, mm -hmm. ku ai mburret me mënyrën se si kanë kanë komanduar po. gjithë fushatën digjitale për Donald Trump dhe se si ai tregon që aktiviteti që ata kanë kryer është legal, po ndoshta jo dhe aq legal. Domethënë aludon për faktin që mund të kenë bërë gjëra që janë jo të ligjshme. Edhe pastaj kritikët vazhdojnë duke thënë se nëse ky heq dorë apo pezullohet nga Cambridge Analytica, duhet të mos harrojmë për asnjë moment se në fakt Cambridge Analytica është një kompani që ekziston vetëm në letër. Cambridge Analytica nuk ka asnjë të punësuar. Mhm. Është vetëm një nga ato që quhen kompanitë zgavër, guaskë. Mm -hmm. Në fakt, ky Alexander Nix është CEO i një kompanie të quajtur SCL, SCL, nga e cila nuk është pezulluar. Është pezulluar nga kompania, do të thotë kështu i bëjnë tani. Mm -hmm. Që ti, ti ke këtë kompani, po kjo kompani është padroni e kësaj kompanie dhe kjo kompani ka nën zotrim këtë kompaninë tjetër dhe ti je CEO i të gjitha këtyre kompanive, po nga ajo e para aty je pezulluar. Ndërkohë që te kjo e fundit këtu je akoma në pozicionin që je, po. Kështu që është pezulluar nga një kompani që ekziston vetëm në letër. Nuk do ta shikojnë uh, asnjë nga punëtorët që s'janë fare atje. Po, po, s'ekziston. Nuk do nuk do të shkojnë në zyrë, sekretarja të thotë, "Jo, shef, sot uh, të kanë pezulluar, shef, sepse s'ka sekretare atje, as zyra. Ajo ekziston vetëm si një fiksion, kështu." Ëm um, Ndërkohë që në Britaninë e Madhe, i kanë dërguar një letër zotit të zhdukur tani më nga qarkullimi Rezart Taçi, më falni uh, Mark Zuckerberg. Oh. Mark Zuckerberg si Rezart Taçi në një farë mënyre, nuk është nuk po gjendet prej disa ditësh. Jo me muaj, me vite, por prej disa ditësh nuk dihet tamam se ku është. Dhe i kanë dërguar një letër pra. Ë, uh, qeveria e Britanisë së Madhe, më saktë ajo që është si ministri e digitalizimit, kulturës, medias dhe sportit. Ëh. Mm dhe i kanë thënë që duam që të vish këtu të paraqitesh për një raport oral. Po, po, po, po do të ketë duhet të vështirë. Do të jetë oral, po. Duket. Kështu që kështu ia kanë kërkuar, janë bërë të gjithë gati këta. Lordët. Por po presin Mark Zuckerberg, i kanë çuar pra një letër në në Kaliforni që të vijë në Britaninë e Madhe pas uh, publikimeve në The Guardian dhe në New York Times se 50 milion pra përdoruesve të Facebookut iu janë përdorur fotot, të dhënat personale, miqësitë që kanë, gjëra të tjera që ata kanë hedhur në Facebook. Facebooku me sa duket e ka ditur këtë, nuk ka raportuar asgjëkundi. E ka fshehur këtë fakt. Pyetja është, a e ka ditur Facebooku plotësisht që të dhënat e tyre janë përdorur, a janë keqpërdorur pa lejen e tij apo me lejen e tij apo nëse pa lejen e tij kur e ka marrë vesh dhe a i ka njoftuar ndonjëherë përdoruesit, me sa dihet jo. Mhm. Nëse ai ka marrë vesh që informacioni juaj është keqpërdorur, me ligj ai duhet që të të kontaktojë dhe të thotë që shiko zotëri. Ta bëj me dije këtë po, gjë. Po nuk e ka mhm. bërë me dije dhe prandaj anglezët duan të flasin me Markun. Dhe kanë të drejtë në fakt. Po. Kjo është çfarë çfarë është duke ndodhur. Për momentin me Cambridge Analytica dhe të tjera gjëra. Gjithçka që ne hedhim online, gjithçka që ne postojmë mbi veten tonë përdoret e përdor dikush siç ia do kokrra e qejfit. Jo për interesin tonë. Nuk po them për mirë apo për keq, jo për interesin tonë, për interesin e dikujt tjetër. Nëse është në dëmin tënd, punë e madhe. Ë, është në interesin e atij që e përdor. Censurë. Altini ka censurën në këtë moment këtu në klubin e mëngjesit, kështu që bëhemi gati dhe dëgjojmë. Shumë njerëz mendojnë se një gjarpër është i mirë vetëm. Por njerëzit që ecin aty pari, bëjnë mirë të jenë vigjilentë. E dëgjojmë edhe një herë, të lutem. Si do të jetë gjarpri? Po po. Që të jetë i mirë. Shumë njerëz mendojnë se një gjarpër është i mirë vetëm. Por njerëzit që ecin aty pari, bëjnë mirë të jenë vigjilentë. E gjeta? Ah. Po. Shprehe. 069 20 70 222 069 20 70 222 Nëse e gjeni dot se si duhet të jetë gjarpri, dërgojeni menjëherë. Okej. Ça do fitojnë Olta? Po, një dhuratë nga Preciosa, si fillim? Një dhuratë nga Preciosa, o, super. Mund të jetë një kristal, mund të jetë një orë, mhm. do të shikojmë se çfarë na ofron Olta pak më vonë, më qartësisht.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 Për të gjithë ata klientë që duan të sfidojnë veten, ideja është të shkatërrojnë veten. Ë shërbimi bëhet bashkë me biftekun 6 kg, ka okay. bukë me hudhër, patate dhe qepë të skuqura. Më mirë, bukë me hudhër duhet pak se mbas 6 kg mish. Po. jo, këto vijnë të gjitha bashkë. Nuk shtyhet. Kërpudha të freskëta, domate dhe sallatë me lakër. Ideja është që uh, deri në 4 persona, pra mund të bëhet një grup prej 4 vetash, të shkojnë në këtë restorant dhe të porosisin pikërisht uh, ofertën që këta kanë. Një sekondë tash, mund ta hanë 4 vetë bashkë këtë. Është sfidë pra, në 4 veta por, 6 4 veta e... ta hanë brenda 60 minutave. Për një orë, pra, pra, për një orë. Nëse e pranon sfidën, okay, dhe ti ia del që ta konsumosh të gjithën këtë për një orë, nuk ka asnjë lloj pagese. Pra, uh, gjithë shpenzimi i shkon restorantit. Por në momentin që ti nuk ia del dot, duhet të paguash 250 dollarë. Ah, Deri tani, në fakt, uh, kanë qenë 10. Domethënë është kjo këtu më fal, se po shikoj këtë foto në Facebook. Po. Këta janë. Po pse janë si cowboy këta? Apo është është Domethënë është në Britani, po stili është si si West, domethënë sigurisht kështu. Është stili i jetesës. Po i jetesës i restorantit. Kam përshtypjen unë. Ky ka goxha bark, nuk e di. Se jo të gjithë, jo, nuk ishin të gjithë me kapela. Unë nuk bëj pjesë te ky grup. Ashtu po flasin tash. O Jeri duhet të ham vetëm mishin apo edhe Jo të gjitha. Edhe garniturat. Kockën ta lë se joti. Mishin ta ha po kockën ta lë. Deri tani Blendi kanë qenë 10 mm -hmm. grupe që kanë shkuar dhe kanë sfiduar veten e tyre, po vetëm dy grupe ja kanë dalur ban. Ja jo të gjithë. Vetëm ata e kanë ngrënë. Vetëm ata kanë mundur që për 60 minuta të konsumojnë 6 kg. E çfarë fiton pastaj në fund fare? Nuk paguan, nuk paguan. kjo është ideja. Shko ha falas. A mund të ikim në të katërt se ieri na bën sehir. mund të ikim domethënë. Ieri nja dy patate na ndihmon. Ka edhe një sfidë tjetër, vetëm për një person është gjysma, e, pra nga 6 kg gati 3 kg. Jo, jo, atë se më është 2 pikë. Nëse ha atë, jo s'e thotë ai të duhen lekët, thotë se të duhen për spital. Shko tani. Nuk mund t'i marrim thonë. Kështu që sfida është qoftë për një person, qoftë edhe për katër, maksimumi, okay. jo më shumë se katër. Kështu unë them, uh, ju të katër jeni mishngrënës, mund ta provoni. Po me viza britanike. me viza. Po gjejmë viza. Keq për viza. Jo se kur gjen viza s'të hahet pastaj. Mirë, uh, kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit në Club FM në 104. Ju përshëndesim dhe urojmë ditë fantastike. Naughty Boy tani bashkë me Beyoncé. Kjo quhet Running. Shumë njerëz mendojnë se një gjarpër është i mirë vetëm por njerëzit që ecin aty pari bëjnë mirë të jenë vigjilentë. Çfarë kanë thënë ata? Skuqur kanë thënë por jo. Kur fle, jo. kur është i fshehur, kur fle jo, gjumë. Jo. Jo helmues. Me perime. Ë? Në tavë. E pasaktë, e pasaktë. Në zgarë. Ë. I zier. Po jo, i marinuar, krudo. Me kështu me jeshile. me sallatë, me sallatë, me gjëra. Meqë rritet në ferra dhe është gjithmonë kështu në ato në ato hije dhe ashtu. Mm. -mm. Dëgjojeni edhe një herë, si duhet të jetë një si duhet të jetë një gjarpër miq të dashur që të jetë i i, i mirë, po, i shijshëm. I shijshëm. Jam jam jam. Dëgjojeni pak, jam jam jam. Shumë njerëz mendojnë se një gjarpër është i mirë vetëm. Por njerëzit që ecin aty pari, Bëjnë mirë të jenë vigjilentë. Për vegetarianët. Aty pari. Vdes pak unë kështu për këto, aty pari. Unë vetëm për këtë e mora me thënë të drejtën, hmm. se edhe unë vdes për këto. Unë aty pari e këtë. Aty pari, aty pasi. Aty pari. E di jo, meqë jemi tek aty pari, vajtim në Francë. France. Ka pasur një uh, ndalim një arrestim dje në France, no? Oh, oh. Oui, oui. No, no. Oui, oui. No, no. No, no, Macron. Ka pasur një një De Sarkozy, no, no, de Sarkozy. Sarkozy. Sarkozy pra është ndaluar nga policia jo, franceze jo. dje për shkak se ka ë uh, për shkak se ka dyshime ka një çështje ndaj tij se ka marrë financime të paligjshme në fushatat presidenciale të motmotit, kur ishte kandidat. Ë Nga Gaddafi në të gjithë ah, njerëzit e mundshëm. Nga Gaddafi. Mhm. Gaddafi furnizonte Sarkozinë me para që të fitonte zgjedhjet në Francë, është çfarë dyshohet. Mm -hmm. Kjo këto janë dyshimet që bën. Mendoj që janë të tepërta. Çka ka kaluar, ka kaluar po, tani, pra. edhe unë këtë mendoj. E kaluara është thjesht një e kaluar, e hidhur apo jo. Sa gjëra janë bërë këtu për shkak të. Unë s'ka asnjë gjë që ja kisha thënë. S'di si t'ja them. Po t'ja themi eh, shqip ndoshta na kupton. Ja kam patallje, nuk e nuk e di. Por eh, megjithatë, megjithatë pyetja eh, mbetet zonja e zotërinj. Pyetja mbetet se sa para dyshohet që Gaddafi i ka dhënë Sarkozis në kohën që Sarkozy ishte president në Francë. Pyetja është pra sa dyshohet që Libia i ka dhënë këtij zotërisë. Ky në video që shikon këtu është njëri nga djemtë e Gaddafit. Kam përshtypjen që ai nuk është më. Është regjistrim i vjetër, ë? Në le regjistracion të të të. Gaddafi vend si mund ta dish është është po, Gaddafi. Është diku domethënë, është diku në portat e dikujt. Po. Mm. Gaddafi është me bicikleta në fermë. Në fermë. Është duke pushtuar bicikleta. Po pra, po është sa sa para i ka dhënë eh, Sarkozisë, okay? Na e thoni para se t'i kthejë. 0692070222 ja ku i ke që të dy këtu. Shih si duken mirë fare. Oh, sa bukur montazh. 0692070222. Shiko, shiko se ku kanë ndërë. Është montazh më parë. Mbrapa tyre kështu mm. bëhet nami atje me vrima. E kam fjalën për vrima në mur për ata që s'na ndjekin. Ka nuk e shikoni ka një godinë mbas shpinës së po. ish presidentit francez dhe ish sunduesit të Libisë. Edhe është me me vrima predhash me sa shoh. Tetë e 46 minuta miq të dashur në klubin e mëngjesit në këto momente. Mirëmëngjes të gjithëve. Ja ku jemi tani. U po, pra. hap për momentin Altin. Mos u gëzo para kohe, sepse koha mund të mbyllet prapë. Mirë mund ta shijojmë edhe për pak. e e Sarkozisë po për të marrë janë disa gjëra. Shiko se çfarë çfarë faktesh i dim uh, ekzaktësisht. 50 milion euro. Mm -hmm. E para është një shumë e jashtëzakonshme. Relativisht po. Jemi në vitin 2005, duhet kemi parasysh që në atë kohë Libia nën Gaddafin ka qenë një vend i pasur për shkak të burimeve të naftës dhe vajit që ky vend i ka, por e izoluar nga komuniteti ndërkombëtar për shkak të diktaturës, represionit e mm -hmm. mungesës së lirive të individit që ai ushtronte mbi popullin e vet. Gaddafi bashkë me familjen me djemt ishin zoti për uh, libianët. Në 2005, në 6 tetor të 2005-ës, Sarkozy bën një vizitë në Tripoli. Mhm. Mm ku takon zotin Gaddafi. Dhe sipas njerëzve që kanë qenë pranë tyre, ky ka qenë momenti kur ata kanë diskutuar me njëri tjetrin mënyrën dhe shumën që Gaddafi do t'i jepte Sarkozis për të garuar në garën presidenciale franceze në 2007-ën që ishte duke ardhur. Mm -hmm. Në atë kohë dhe kanë rënë dakord atje që kjo shumë të jetë 50 milion euro dhe pastaj mbi detajet e se si do të transferohej kjo gjë. Ka pastaj të dhëna dhe prova në Francë se menaxheri i fushatës së Sarkozis, mm -hmm. njëri nga këta zotërinj ka shpërndar cash nëpër njerëzit që punonin për fushatën. Është madje edhe një biznesmen. Po, kanë marr cash edhe kanë uh, si sa thesi tyre, kështu që punon sa hapshin. Sarkozy e ka mohuar këtë. Është një është gjithashtu një biznesmen franko-libanez që quhet uh, Ziad Takiedin i cili thotë se me një valixhe mm -hmm. në një mhm. rast ka transportuar 5 milion euro wow. nga uh, Libia, nga njerëzit e Gaddafit tek uh, njerëzit e Sarkozis, tek uh, menaxheri i fushatës së Sarkozis. Në çantë, në një valixhe thotë ai 5 mm -hmm. milion. Kjo ka qenë vetëm njëra, pra një e dhjeta e shumës totale që është dhënë. Po mendohet që kjo mund të ketë qenë mënyra se si kanë ardhur këto para në fushatën presidenciale të Sarkozis. Po që dihet që kanë ardhë me valixhe. Po. Po, kjo është një fakt. Kanë ardhur nga toka. Ka për shembull një fakt interesant është që në vitin 2011, po e shikonim pak më parë. Njëri nga djemtë e Gaddafit, ë thot për Euronewsin se Franca, Sarkozia duhet na kthej paratë. Që i kemi dhënë. Duan mbrapsht. Është në video, ka qenë duke folur për Euronews kur më ka dhënë babi më shumë. Kur i ka thënë ato. Po, babi në fakt, edhe ky është një fakt interesant, Gaddafi asnjëherë nuk u shpreh mbi këtë çështje. Sepse qe shumë i zënë me gjëra tjera. Tani është shumë vonë. Po. Tani bjeri me një zile biçiklete nga lart. Pim pim pim. Se u fiksuam ne që Gaddafi duhet jetë me bicikletë në para. Se me ato rrobat që mban ashtu kam vrasë. Ia zë atë rripin ë Jo, po zinxhiri. Mund të ngjrej. Ka ndryshuar pak veshje. Thonë që Gadafi vishte si grua para. Mm. Bukur. Me streçe, kështu që s'ka çfarë ti jam. Fix pra. S'ka çfarë t'i zërë zinxhiri. Mirë, iku kjo. Ndërkohë kemi edhe një fitues miq të dashur. Na kanë gjetur gjarprin. Po po. Gjarpri qenka i ngordhur. E saktë. Bravo. Është e saktë dhe Olta thuaje po deshë që e gjeta i pari. E gjete po s'fitova asgjë Blendi, këtë po e them. 679 i mbaron numri Albanos dhe fi, Albanos dhe fiton dhuratën nga Precioza. Albano ja aq aq maço është saqë u ofendua nuk e do fare tash. Vetëm që i the Albana për një moment. O zot i madh, nuk mendojnë gjithë si ti. Si mund të jem unë Alban? Ah! 100 herë. Okej, okay, okej, okay, dakor. Mbaje për vete. Bravo Albano, ke fituar. Të lumt. Është uh, një dhuratë nga Preciosa, Preciosa me kristalet, orat, uh, bizhutë shumë të bukura në disa pika në qytet këtu. Në qendrën tregtare Univers QTU pra, Toptani Center, Myslym Shyri, Libri Universitar dhe Ring Center. E kemi thënë. Thank you Oltam. E kishe bërë shumë të lehtë Altino. Shumë njerëz mendojnë se një gjarpër është i mirë vetëm i ngordhur. Po ta lëm dhe këtë se kjo është më e rëndësishme se për këtë e mora. Por njerëzit që ecin aty pari, bëjnë mirë të jenë vigjilent. Aty pari. Sa është e bukur? Po po, patjetër. Ja, është konshme. E bukur është punë e paqme kur e shkruan ashtu. Aty pari. Aty pari, aty pari. Shumë mirë, bra, u gjet se gjarpri i mirë, gjarpri ngordh. Mhm. Po. Që siç morën vesh më vonë. Është një është një shprehje. Është një lloj shprehje, po. Është një lloj shprehje. Është Unë nuk e di atë, të them të drejtën. Po. Hera e parë që e dëgjova. Po përdoret zakonisht për ksenofobi, domethënë me popuj të ndryshëm. Mm -hmm. Thuhet që një gjerman i mirë, një gjerman i vdekur, e kupton? Kur ishin në luftë këta, njëri-tjetrit për shqiptarët, për turqit, për grekët, për gjithë e kanë thënë. Po sigurisht edhe për gjarprin, pastaj do të transformohet në i ngordhur sepse. Gjarpri i mirë, gjarpri i vdekur. Po. Okej, mirë, e mbyllim këtu? E mbyllim këtu, por do bëjmë një pyetje tjetër. Do bëjmë uh, anagramën. Po, e vërtet. Historike kjo, vonesë. Historike vërtet. Duhet shënuar data. Jemi disa herë 21 Altino? 147 i mbaron numri i Kledisës dhe fiton një dhuratë nga Spitali Amerikan që është një kontroll i plotë mjekësor. S'i ka më ndonjëherë Kledisa. Bravo Kledisa. Mirë, një pyetje do të bëjmë uh, atëherë nga aktualiteti për ta vazhduar këtë procesin e dhënies së dhuratave është gjë e mirë. E shëndetshme. Po. KPK-ja mm. ka paditur, ka çuar për ndjekje penale në prokurorinë e përgjithshme apo në prokurorinë e përveçme, ë uh, këtë ish-anëtar të gjykatës së lartë. Cilin? Cilin o? Cilin o? 069 20 70 222. Ka vajtë për një kafe dhe kjo. Zotria, jo, domethënë çfarë ndodhi është... është interesante, sepse... Ky zotëri, emrin e të cilit nuk do ta përmendim sepse është objekti i lojës tani dhe duhet që ta gjeni juve se për kë bëhet fjalë, edhe është e lehtë. Nuk është e vështirë, se ka qenë në gjithë lajmet dje. Por ky zotëri zgjodhi që të tërhiqej. Mhm. Mm vet nga vetingu. Pra, ajo çfarë ndodh është që nëse ti je anëtar i gjykatës apo anëtar i prokurorisë, sepse kjo aplikohet mbi gjykatësit dhe prokurorët, reforma në drejtësi, dhe ka ky procesi vetingut, ti duhet të kalosh nëpër këtë proces. Dhe nëse del matanë i pastër, atëherë je në rregull, nuk ke asnjë gjë për t'u shqetësuar, mhm. do të mbash skaner pra. Punën që kishe apo jo, pra maten ë uh, uh, shihet pasuria mm -hmm. që ke pasur, shihet integriteti ë uh, moral, sepse këtu shihen për shkakun a ke lidhje, a s'ke lidhje me organizata apo njerëz të krimit, sepse duhet mm. deklarosh, pastaj mund të dalin foto e gjëra, nëse thua nuk e njoh fare filanin dhe del që ke bërë seks me të, e ah. kupton? I po bie që e njeh. Ehm, në një kuptim metaforik e kemi, sepse kështu ta fusim ta. E kupton metaforikisht, por eh, jo shoku Beni. Dhe dhe dhe ti duhet ta deklarosh këtë gjë. Por ama ka një dalje Ka një Nëse ti nuk do që të kalosh këtë proces, nëse filtri nuk të pëlqen, thua nuk dua filtër zotëri. Po iki vet. Merr celularin, çelësat e makinës dhe del. Shpëtova. Shumë mendojnë, jo, pra kjo është ah, gjëja. Okay. Është me të futme. Paska qenë me të futme, tani mund të themi sepse shumë vonë les jeux sont faits janë bërë lojërat e tjera. Këta kanë të drejtë. Që? Që dhe e ndërpreu, ky e ndërpreu në mes të shkurtit. Kam përshtypjen ishte data 12 shkurt kur mm. ky kërkoi tha, shiko tha, vettingun tim tha mos po. nuk dua vetting, unë po iki vet, kështu që nuk ka vetting. Dolën ata menjëherë thanë, "Ok, ndërpritet vettingu mm -hmm. këtu." U mor vendimi u ndërpre. Por nëse këta kanë materiale mbi ty, pam. Nuk mund ti nuk mund t'i fusin te grirësja këto. Nuk mund ti janë. Çfarë më që ai iku ky? Edhe mm. domethënë ky tash ikën me një cigare në Në një ishull tropikal, po. Po, po në, në horizont kështu. Këto i çojnë për ndjekje penale, pra ti shpëton okay. nga ajo, por i merr pastaj ndjekje okay. penale dhe është me hiç më bësh. Me 5 mijë është. Kush? 5 mijë. Jo, kjo është nuk është që nga tamamet fut. Jo, mendoj seriozisht është diçka e mirë sepse gjithkohë kam menduar që këta tërhiqen dhe mbaron aty, kupton? Jo, jo. Është kjo s'ka logjikë. Sa prej atyre kanë menduar gjithashtu ashtu? Jo, se kështu u duk. Po, e di. E di. Ishte ishte neni. Fatmirësisht nuk është kështu. Ke përsëritur nenin? Ajo shprehja që ka qenë dikur? Mm -hmm. Ja pra si përmbushet profecia. Për këtë pati po dal. Kështu ishte neni. jo, do shkojë për ndjekje penale. Aleluja. Për ndjekje penale dhe kjo do të ndodhë edhe me të tjerë që tërhiqen ose nuk tërhiqen, nuk ka rëndësi. Hey. Jesse. Hello. Zonja dhe Zotërinj. 8 uh, minuta mbas orës 9 në këto momente na çojnë ne tek uh, Olta. Po po. E cila ka qenë gati gjatë gjithë kësaj kohe për të dhënë fitues e të tjerë njerëz të shpërblyer. Jepi pra ha. Bëhet fjalë për Besnik Imeraj. Është e saktë. Po. Bravo. Është Geraldi fitues 751 i mbaron numri, fiton një dhuratë nga Electronic Line. Të lumtë goja, Olta. Faleminderit Altino. Bravo të qoftë. Gerald the se ka emrin po? Po. Mhm. Gerald zonja dhe zotërinj. Ky e gjeti. Mhm. Pra a mund të themi tani më ish gjyqtari? Po sigurisht, po, normal. Derisa ky është larguar me siguri. Është larguar po. Është larguar. Ë, uh, megjithatë ka reaguar uh, edhe gjyqtari ish antar i gjykatës kushtetuese, zoti uh, Besnik Imeraj. mm -hmm. në lidhje me dërgimin e dosjes së tij në, në prokurori pasi ngeci tek vetingu. E po tani. Ja se ç'ka thënë ai, a mund ta lexojmë? Po. Patjetër. Kjo që po ndodh nuk ka asnjë bazë kushtetuese dhe ligjore që kur Edi Rama dhe qeveria bëjnë kontrollin e gjyqtarëve, çdo gjë është e qartë. Unë jam në rregull dhe nuk kam asnjë problem me ligjin dhe kushtetutën. Kjo e gjitha është e motivuar politikisht, është shprehur uh, zoti Imeraj në lidhje me çështjen e vet, edhe pse ishte ai vetë që donte që të mos e kalonte vetingun, domethënë si proces. Mhm. Mm që i bie që ajo që duhet të besojmë është se pa pritmas, pa kujtuar, pa asnjë arsye, siç thotë ai, sepse ai është në rregull dhe s'ka asnjë problem me ligjin dhe kushtetutën, ai vendos që ta lërë këtë punë të mrekullueshme, të super paguar për cilën karrierën antari i gjykatës kushtetuese, pra. po, gjithë shkollimin e tij, profesionin e tij etj etj. Kot. Kot. Po. Kot. Pa asnjë arsye lale. Unë lale do shes djath, lale. E po, kupton? Po, është kështu. Mund të besoni këtë ose atë si doni juve. Po më kujton pak atë të Nastradinit kur i tha, ma jep gomarin, gomari pëlliste atje brenda, ky i tha mm. nuk kam gomar, ky i tha kë beson mua apo gomarin. Fiks. Edhe një tjetër me Nastradinin kur shkonte dhe me një sharrë hekuri. priste një dryn. Mm. Ke parasysh atë drynin edhe ja bënte kështu se kishte marrë drynin përpara dhe kështu sikur kaloi njëri aty dhe i tha më fal i tha, po çfar çfarë po bën atje? Po i bie violinës i tha ai, nuk e shikon? Tha ky po nuk ja dëgjoj muzikën, muzikën do ja dëgjosh nesër. Nesër në mëngjes. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim 9:11 minuta në këtë moment ka muzikë tani nga LP që quhet Other People. Të tjerët, të tjerët kush e di ç'kanë bërë, unë vetë, unë jam në rregull. Kthehemi pas pak. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kur ta dëgjoni këtë këngë në radion Klab FM gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst. Kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 Midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. Mirëmëngjesi Mirëmëngjesi Gjithëve mirëmëngjesi Blendi Altini Olta Lorka Hello Mirëmëngjesi Mirëmëngjesi Zonja Zotërinj, unë kam një njoftim të vogël për ju mm -hmm. Në fakt është i rëndësishëm Sepse nëse jeni duke U bërë gati për Të rënë në dashuri E kjo është një pyetje Jeri mm -hmm. A je gati që ta dashurosh shtëpinë tënde. Unë për vetë. A jeni gati që ta dashuroni shtëpinë tuaj? Yes. Brunes ju jep një mundësi përmes ofertave për të arreduar apartamentet apo shtëpitë tuaja miq të dashur, sepse ka një gamë të gjerë produktesh me çmimet më konkurruese në treg. Për shembull kemi mbajtësen e televizorit është 169 euro, krevatet 159 euro, ka dollape me 479, librari me 139 e të tjerë, e të tjerë. Çfarë eh, do të dëshiroje të blije ti Jeri? Po mua më mungojnë disa gjëra, një krevat i mirë më mungon për shembull. Meqë ti e hmm. përmende, Super. Që të ketë një përmasë. Okej. Okay. Një, një librari e mirë, një librari e mirë, një librari e mirë të mungon. Hidrosanitare. Nëse do ka me 35 presje 99 euro, e, gjithashtu. Një vaskë e mirë i mungon sërish. Dhe pllaka shtrimi për këtë, eh? Pllaka shtrimi, boll ka. Do ta lajmë me zor. Shumë mirë Jeri. Por uh, zonja zotërinj, është tek Brunes që mund të gjeni ulje të mrekullueshme të produkteve me të cilat mund ta arredoni shtëpinë tuaj dhe kthehemi sërish te ajo pyetja. Cila është? A jeni gati të dashuroni shtëpinë tuaj? Thank you Jeri. Të lutem. Shpresoj që përgjigja të jetë po, si për ty edhe për të tjerë. Tani ç'do na tregosh. Po një histori e bukur dhe për mua është frymëzuese, nuk oh. e di për ju, sepse ndahemi në këtë pjesë. Ka ndodhur në një nga fluturimet drejt nga Kuvajti drejt Stambollit, dikush kishte harruar në ulësen e avionit plot 74000 dollarë. Në fakt wow. shuma ishte 71 dhe ca të tjera, por kishte harruar midis të tjerave edhe uh, smartphone-in, një orë dore shumë të shtrenjtë dhe uh, gjëra të tjera që arrijnë të gjitha bashkë vlerën e 74000 dollarëve. Oh. Megjithatë, i ka gjetur një nga punonjësit e uh, kompanisë ajrore në Turqi, i ka gjetur të gjitha dhe ka vendosur që t'i kthejë ato. Nuk i ka mbajtur, siç mund të. I kam shumë çfarë histori tash. Dy gjëra ka ose kanë frikë se i kanë parë në kamera, pa po, po. vërtetë. Si është kjo puna kur gjen kaq shumë para? Por unë habitem edhe me këtë, kur ti ke kaq shumë para me vete, si mund t'i harrosh? Nuk e di. Nuk këtë pjesë nuk e kam kuptuar asnjëherë në këtë histori, por megjithatë historia është e bukur dhe mua më bëhet qefi kur dëgjoj histori të tilla kur ka njerëz kaq të mirë që në momentin që gjejnë diçka që nuk u takon atyre e kthejnë tek i zoti. Po. Shqiptar ishte ky? Jo. Jo, mos. Normal. Prandaj është kaq e bukur historia. Ka nga këto faqet e internetit të cilat shpikin barsaleta për mm -hmm. t'i ofenduar të gjithë. të bëjë. Njëra që më lexoj, po, janë vetëm pra praktikisht janë për të ofenduar të gjithë sepse okay. bëhen vetëm për eh, për ngacmime, për gjëra, po. Tregojnë se si uh, pse Mojsiu mori 10 uh, eh, urdhëresat. Okej. Okay. Sepse ishte Zoti që donte të jepte 10 urdhëresat në tokë, i dini ato. Mm -hmm. Etj, etj, dhe shkoi në fillim tek uh, popujt arabë dhe afrikanë atje, tha, kam 10 urdhëresa. O ça janë këto i thonë ata. Po ja tha 10 copë, e para është nuk do vrisni. Mm -hmm. Ua nuk do vrisni. Ç'është kjo? Do vrisni, ne gjuajmë, kemi gjueti, kemi gjëra, kemi luftë të bëjmë. Nuk i duam. Ikën ata. Shkoi pastaj eh, tek uh, meksikanët. E u tha, kam 10 urdhëresa, a i doni? Pa na thuaj njërën i thanë këta. Nuk do vjedhni. Ua, nuk do vjedhni, më kemi thënë. Si njeriu tha, ai është në në në në një gjendje, nuk i duam, nuk i duam. Shkoi tek francezët. Mhm. Mm u tha francezëve, Kam dhjetë urdhëresa, do i merrni juve. Pa na thoni një, i thanë ata. Po nuk do tradhtoni gruan tha. Mm sakreblë thanë ata, nuk i nuk i duam, nuk i duam. nuk i duam këto urdhëresa. Ça janë këto kështu? Atëherë shkoi tek uh, hebrenjtë. Mhm. Tha kam dhjetë urdhëresa. Sa bëjnë i thanë? Falas. Dhjetë copë. Kthehemi pas pak Krye n'mëngjesi. Tani është Portugal the Man. Feel it still. Aha. Ndonjëherë njerëzit janë armiq të njëri tjetrit. Janë pra nuk i duan njëri. Shpesh ndodh që kanë zënka, zihen, nuk komunikojnë siç duhet me njëri tjetrin, por ndryshe, po. Mm -hmm. Ndodh me kafshët, sepse nuk e kisha imagjinuar asnjëherë që një leopard mund të ishte miku më i mirë i një qeni. Ah, vërtetë e ke. Në fakt kjo ka ndodhur në Rusi, është një kopsht zoologjik në mm -hmm. Vladi, atëherë më lejo ta them saktë. Vladivostok. Vladivostok. Mm -hmm. Dhe pikërisht në momentin që leopardi i vogël ka ardhur në jetë, nëna e ka braktisur, nuk ka dashur më të kujdesej për të dhe njerëzit që merren dhe kujdesen për kafshët në këtë kopsht zoologjik menduan që leopardin ta fusnin për momentin aty ku jetonte qeni dhe qeni ka një emër interesant është Elca. Elsa. Ndërkohë leopardi ah, quhet Milasha. Më lësho domethënë Milasha, Milasha. e Milasha. Por që leopardi është i vogël domethënë qeni është i madh. Qeni është i rritur leopardi është po. po. Kur rritet që leopardi mund të. Kam përshtypjen që qeni është i shepherd lloj. Mhm. Mm ose të paktën më shumë duket mua, por që në momentin e parë që ata të dy janë takuar, kanë pasur një lidhje të jashtëzakonshme dhe nuk janë ndarë më. Qeni është kujdesur për leopardin, njësoj sikur ta kishte të llojit të vet. Dhe është një histori shumë e bukur. Po pra, e bëjnë këtë kafshët. Sa lezetshëm. Ti do thua që kafshët janë më të buta se njerëzit. Kjo ishte ajo çfarë po filloje tani. Është vërtet njerëzit. Kështu që duhet të marrim shembuj uh, mhm. dhe të bëhemi pak më të mirë me njëri tjetrin. Faleminderit Jeri. Të lutem. Dhe merrni shembuj nga ky qen dhe kjo mace. Leopard. Leopard. Po. Yes. Faleminderit, është e vërtetë. Ëm um, Duhet marrë shembull. Olta kemi bërë ndonjë pyetje ndonjë gjë apo e kemi lënë kështu tani? E kemi lënë. Mos ia kemi varur. E kemi lënë si lirshëm. Mhm. Atëherë të bëjmë një pyetje tjetër nga aktualiteti, si thoni. Mhm. Se jo. Okej. Okay. Shumë mirë, le ta bëjmë një tjetër pyetje nga aktualiteti miq të dashur. Një ish modele e Playboy-t. Mhm. Mm Se është botë me seks dhe skandal tani. Nuk kam më, natyrisht. Siç PPP-ja është edhe SSS-ja. Mhm. Ehm, një ish modele e Playboy-t zyrtarisht ka hedhur në gjyq këtë person të njohur në lidhje me një skandal seksual. Okej. Okay. Dhe çorba trashet. Ne kam patalli. Po i hedhin pa kujë. Kë kanë hedhur, kanë hedhur në gjyq një personazh mjaft të njohur. Mhm. Mm në lidhje me një tjetër skandal seksual dhe fshehjen e tij, pagesa për ta mbajtur mm -hmm. nën Mos si thua, batanie po etj etj etj. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit për kë bëhet fjalë. Ai që vjen i parë me përgjigjen e saktë do të fitojë një dhuratë në Club FM në 100.4. Edhe në ekranin e Klan Plus ky program i dashur çdo ditë me ju me Blendin, me Jerin, me Altinin, me Oltën dhe me Lorkën. Njerëzit që vuajnë nga reumatizma shpesh fajësojnë ndryshimin e stinëve dhe motin e keq për intensitetin e dhimbjeve të tyre. Lidhja mes reumatizmës dhe motit sipas shkencëtarëve nuk është klinikisht domethënëse. Kjo do të thotë se deri më tani nuk është gjetur një lidhje e fortë mes simptomave të reumatizmës dhe motit të keq. Ajo që shkencëtarët kanë konfirmuar është se stresi dhe mërzia kanë një rol të fortë në shpërthimin e simptomave të reumatizmës dhe artritit. Pra, sipas tyre, kur jeni të mërzitur e të stresuar, kockat dhembin më shumë. Shkencëtarët shpjegojnë se ulja e stresit në jetën e përditshme është një pjesë e rëndësishme e përkujdesjes për veten dhe e mbrojtjes nga dhimbjet e reumatizmës. Ja katër hapa të nevojshëm që duhet t'i praktikoni çdo ditë dhe rregullisht që të qëndroni larg situatave stresuese që nxisin dhimbjet. Frymëmarrja, Qëndroni ulur në një vend të qetë. Mbyllni sytë dhe merrni frymë thellë dhe ngadalë. Sa herë që të merrni frymë thellë, përsëritni fjalë pozitive siç janë paqe, qetësi e të tjerë. Imagjinojini veten sikur jeni duke u relaksuar në një vend të bukur. Pikturojeni këtë vend me mendjen tuaj dhe mundohuni të përfytyroni paraqitjen, aromat, tingujt e atij vendi. Kaloni disa minuta pushime në vendin e ëndrrave tuaja. Aktiviteti fizik, Aktivitetet fizike, siç mund të jetë ecja, ndihmojnë në largimin e stresit, dhimbjeve dhe përmirësimit të gjumit. Lëvizjet tuaja shoqërojeni gjithmonë me frymëmarrje të thellë dhe të qëndrueshme. Ndërveprimi social, bisedoni me miqtë e ngushtë dhe ndani me ta shkaqet që ju bëjnë të ndiheni të stresuar. Një tjetër mënyrë për t'u ndjerë të çliruar është që të mbani një ditar, të pikturoni ose të qëndisni. Vendosja e prioriteteve. Në mëngjes ose në mbrëmje përpara se të flini, vendosni një listë prioritetesh për ditën tjetër. Caktoni me radhë gjërat që duhen bërë dhe hiqni dorë nga gjërat e panevojshme. Nëse ndjeni sikur stresi ju ka mposhtur, atëherë konsultohuni me një mjek për ide më të specializuara se si të menaxhoni stresin tuaj. This is Club FM 100.4. Të kuqe, të kuqe. Atëherë jeni gati? Për? Po. Për sa e si e njohim kolegun? Oh, oh, oh, sa e papritur kjo. Kam tre pyetje miq të dashur për njërin nga miqtë e mi këtu në studio. Ndoshta Jeri, ndoshta Altini, ndoshta Olta, ndoshta Lori, nuk e dim se kujt do t'i bjerë, por janë tre pyetje për njërin prej tyre. Objekti i lojës është i thjeshtë. Unë këto pyetje do ja bëj në fillim kolegëve që nuk janë të përfshirë në lojë mm -hmm. dhe më pas do të ballafaqohemi me kolegun për të cilin Teku. Teku. Ciao. Lori është viktima e lojës. Lorin do ta njohim sot. Do njohim sot. Pra, un kam tre pyetje të cilat do t'ia bëjmë përfundimisht Lorit. Këtu në klubin e mëngjesit, regjisorit tonë. Por në fillim do t'ia bëjmë këto pyetje ju. Jerit, Altinit, Oltës dhe ju. Mm -hmm. Atje ku jeni? Në 069 20 70 222 mund të jepni përgjigjet tuaja. Mundohuni të përgjigjeni ashtu si mendoni se Lori do përgjigjet. Pra, mundohuni të parashikoni Lorin. Mos jepni përgjigjet tuaja, mm -hmm. jepni përgjigjet sipas Lorit. Dakor. Dhe nëse ju keni përgjigjet njësoj me ato që Lori do na japë kur të prezantohet dhe ai me pyetjet dhe jeni të parët, do të fitoni një dhuratë. Meqë na çove tek Donald Trumpi mm -hmm. McDougall e ka mbiemrin Kjo është Karen McDougall e cila është duke hedhur në gjyq Një firmë që quhet American Media Incorporated E cila, thotë ajo, e ka paguar 150.000 dollarë uh. Për të heshtur, për të mos treguar mbi një aferë që ka pasur me zotin Trump. Këto para. I ka marrë ato para, por thotë se është manipuluar, është i është bërë presion Tani është uh, rasti. Dhe po kërkon që po, po ky është rasti i dytë. Është rasti i po. dytë një uh, ishte një porn star pa. Po. dhe tani kjo një modele Playboy. Kjo thotë që unë kam nevojë që të më hiqet nga gjykata kjo lidhja e gjuhës që ka bërë me kontratë, mm -hmm. në mënyrë që të tregoj të vërtetën. Sepse këtë lidhjen e gjuhës ma kanë bërë me pa të drejtë. Sepse sot me manipulim. Po, po. Sot ajo më kushton shumë, po. Atëherë ishte tjetër punë, po tani ai është president. Do i qisnim ndonjë gjë nga këtij apo jo? Është pyetja. Mirë. Atëherë pyetja e parë për Lorin. Po. Lori. Është muzika që po dëgjon Lori. Lori. Kë po dëgjon Beyoncé apo Elvana oh. Gjatën? Beyoncé. Beyoncé apo Elvana? Se që këtu po, po, duket kur e dëgjon kështu nga kufjet si mizë, duket si Elvana më shumë. Po. Si Beyoncé shqiptare. Okej, po jo ngaqë është me kufje kështu. A Lori Lori, ngrije zërin aty shpejt. Ngrije më zërin aty. Deri në fund ti atë. Gjej një këngë më të zhurmshme, çfarë? Po bra. Se pjesët me Eminemin mund të dëgjosh pastaj. Okej, atëherë fillojmë. Pyetja e parë. Lori. Do të dëshiroje Lori. Që të kishe gjithmonë gishtat pis me, mhm. me pluhur patatinash Aha, Apo të kishe gjithmonë çorapet e lagura Si pas një dite me shi Qull Ke parasysh, kur të futet uji mm -hmm. Edhe i ndjen që i ke të lagura Po s'i ke hequr këpucët akoma se ke punë Po, kur na takon me ato duart, do na takon. Apo t'i kesh gjithmonë duart me pluhur patatinash. Po pluhur si vaj. Ai i kuqi, ai i kuqi. Po po. Këto? Tostitos, Doritos, Cheetos, e ke parasysh? Të kësaj natyre. Cheetos, Max. Gjithmonë duan. Njëm, njëm, njëm, njëm. Sepse ë uh, Po si ashtu të na takojnë tani ai? Po pra t'i ketë pra t'i ketë Lori gjithmonë gishtat me gjithmonë gishtat me pluhur çipsesh. Ehm, tani je lëreni të shijojë ca vite Elvana. Po bravo. Po ç'keni më. Çfarë ke ti më? Sa i shijon më vllai? Ku sa xhelozë që jeni? Po do të djegin makinën po rri. Atëherë, shiko, makinën edhe shpinë bash. Koha tani, koha tani për pyetjen e dytë. Lori. Do zgjidhje që të shkoje në një banjë publike. Po po, po me banjë. Dhe kur të ulesh, kur të ulesh, jo, kjo nuk është fare s'ka asnjë lloj pisllëku. Okej, okej. Kur të ulesh, kur të ulesh në tualet, të jetë tualeti më i ftohtë ku ke vënë mullaqet. Oh my god. Ah, po. Akull. Të jetë ngrohtë nga prapanica e dikujt tjetër. Ëh. Ah. E ke parasysh kur ulesh ndonjëherë dhe akoma nuk është ftohur se ka qenë dikush tjetër i ulur pa, po, në tualet e ti ndjen ngrohtësinë e një tjetër po, prapanice. Po në karrika, aman se. Që se shjodja. E di apo jam vetëm unë, vetëm mua më ndodh kjo? Jo, jo. Që e kam, domethënë, më mirë të jetë temperatura e ambientit, të lutem, jo. Do pyesim edhe Lorin. Atëherë, Lori, e do tualetin kur ulesh. Akull të ftohtë, apo të ngrohtë nga një prapanicë tjetër. Okej. Edhe një pyetje kemi. Pyetja e fundit. Këtu Lori. do ta zbërthejmë Lorin. Këtu nxirre nga vetja, të lutem. Do zgjidhje që t'i bije një shpullë, një 6 vjeçari një herë me sa të ha krahu. Oh my god, ia lë vetë. Apo që çdo ditë Çeti të të fusi një shpullë sa t'i hajë krahu çetit. Kush është çeti? Nuk ka rëndësi. Çeti. Po si çdo ditë? Çdo ditë. Taj drua? Pra një herë Lori t'i bjerë një 6 vjeçari me shpullë sa t'i hajë krahu. Pa. Ia çon kokën matanë fëmijës. Ose apo që çdo ditë çeti të dalë t'i shkojë Lorit t'ia ngjisi një. Çfarë do të zgjedhë Lori? Ha, qenka e vështirë, ha? Vjen keq për 6 vjeçarin, por edhe çeti është mizerje. Sjellim në lojë Lorin e ja Lori. Hajde Lori, aman të lutem se na mungove. Hajde. Atëherë Lori. Urdhroni. Gati. Po. Tani ti po dëgjoje kë? Po doli aty ishte Ishte Beyoncé, po? Beyoncé. Okej. Okay. Po ishte shqip kënga, po Beyoncé. Oh my god, e paskan përkthyer dhe atë. E paskan dubluar o zot. Kjo fërgesa qenka bërë shumë e mirë. Atëherë. Jorgesa më dëgjoi. Jorgesa, jo. Sa Fërgesa. Fërgesa qenka bërë shumë e mirë. Po ku me Po më shënoi djala. Edhe Jorgesa qenka bërë shumë e mirë sot. Super. Atëherë Lori, pyetja e parë për ty është kjo. T'i kesh gjithmonë gishtat e duarve Lori me pluhur chipsesh, patatinash? Po. Ose këto, e ke parasysh ai pluhuri i kuq? T'i kem gjithmonë. Portokalli gjithmonë. Po. Gjithmonë. Që do ta lëpish atë kështu po prapë të bëhen me atë. Me kur i jep duart njerëzve Po. Vjen edhe ajo ka atë aromën e vet. Atë aromën po. Po. Atëherë, t'i kesh gjithmonë gishtat me pluhur chipsesh? Apo t'i kesh gjithmonë çorapet e lagura? Jo. Yeah. Gishtat me chipse. Unë ftofem direkt nga këmbët, kështu që nuk nuk tenton fare ato. Mm. Pra je gjithmonë për Pra ftohesh. Nga gishtat nuk ftohesh. Shumë mirë. Duart me pluhur. Duart me pluhur thotë Jeni dhe është saktë. Duart me pluhur chipsesh. Gishtat me pluhur patatine. Bravo, bravo, bravo. Çorapet çu. Ah. Ah. Ti s'mendon si për veten. Ah, ah. Po çfarë çfarë? Lori është pak delikate. Po e di. I qaj hallin vetëm për një gjë Lorit, kur të jetë për shkakun duke E zëm duke puthur dikë, do ta mm. prekësh në fytyrë atë vajzën në kështu. I ngeli, të zgjodhi pa merak. Është shumë. Zgjedh dikë që ka qenë patatinën. Po, e vërtet. E saktë. Sa lezetshëm. Ti ke qenë patatina gjithandej. Okej. Mirë. Ëh, sa bukur mendove. Lori. Pyetja tjetër për ty është kjo. Po. Do zgjidhje që të uleshe në një tualet publik akull të ftohtë apo në një tualet publik të ngrohtë nga prapanica e dikujt tjetër që ishte atje para teje. Të ndjesh ngrohtësinë e një tjetër trupi. Nuk apo akull të ftohtë. Të shpërndahet letra yeah. higjienike në anë. Ja, ja, ja, fare. Ashtu, ashtu e bëjmë në jetën reale ne. Ashtu s'ka si e ftohtë si e ngrohtë. Të ftohtë akull. E do të ftohtë akull, bësh akull akull, është ftohtë. Okej, okay, dakor. Thanë që ftohet nga këmbët, jo nga. Të ftohtë akull e do. Ka frikë se ftohet. Akull. Akull. Jo, unë nuk thashë të pisët. Unë thashë thjesht të, të ngrohur nga pra, temperatura e trupit. Atë s'e dimë, sa të vuaj atë mister, kush ishte i pisët i pastër, më mirë. Mirë, dakor. Siç e thanë, pra ftohet vetëm nga këmbët Lori. Okej, okay, Lori, pra të gjithë janë me pikë të barabarta, të gjithë në njërin deri. Jo, Altini, apo Altini të shtoj. Gocat të njohin. Gocat të njohin më mirë. Atëherë Lori. Në të fundit do t'i bije një shpullë sa ta ha krahu një gjashtë vjeçari. Gjashtë Një herë, më raftë pika po. Po, një gjashtë vjeçari. Hmm, një herë, të bie të vesh tani. Një herë, sa ta ha krahu, apo që çdo ditë të hash një shpullë sa ia ha krahu Çetit. Çeti të vijë, edhe të bjerë një shpullë sa ia ha krahu e pastaj të vazhdojë rrugën. Ti s'e pret, mund të jesh duke dhënë një intervistë. S'ka rëndësi si regjisor që mund të jesh duke punuar. Jo, nuk e tham. Duke ngrënë. Nuk i tham rrethanat. Ja, varet. E di si mund të shkojë kjo blet që. Ja blet. Domethënë unë zgjedh, s'e kam vendos akoma. Po, ti zgjera më rap. Unë zgjedh që më raftë pika çunin e vogël dhe sa dal nga dera ha nga Çeti. Pastaj gjurmojmë atë çunin e vogël që nxjerr inatin. Nga ai inat. Është regjisor pra. Është e bëri film. Po. Atëherë, Jeri, çfarë do thuash Lori përfundimisht? Tash, ta shpullë nga Çeti. Për ditë. A pse për ditë? Për ditë, Çeti pra, është për ditë. Pra, Kurse çunit të vogël një herë. Një herë. Një shpullë çunit të vogël. Një shpullë çunit të vogël sa ta ha krahu fëmijës së dikujt. 6 vjeçari. 6 vjeçari do t'i bjerë që një Lori kjo është e dënueshme me ligj ka, më shumë, në 2 deri në 3 vjet për dhunë ndaj të miturve etj etj. Po Çeti më mund të bëjë. Se i thonë ka abuzuar me një të mitur, i thonë. Ah. Po, me një gjashtë vjeçar. Dhe dhe pastaj e shikon ti vlon druri. I them unë ishte e shajon edhe ishte Aha. Mm. Vazhdo. S'dimë. Lëre me kaq. S'dimë çdo gjë. Lëre, lëre, lëre, më zhgënjeve. 584 i mbaron numri Samiut dhe fiton një dhuratë nga Electronic Line. E ka parashikuar Lori.